Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova svojih i da samo On prihvata milostinje i da je samo Allah onaj koji prašta i da, on je, da je On milostiv. I reci, trudite se, Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegov i vjernici. I vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nam u životima našim otvori vrata činjenja dobrih dijela. I molimo ga najvećim imenom njegovim da nam pomogne da u našim životima zatvorimo vrata svim lošim djelima, svim lošim navikama i svim lošim riječima. Amin. Salavat selam njegovom miljeniku Muhamedu plemenitim ashabima i čestitoj porodici Ehli Vejtu. Molim gospodara da nas počasti korisnim znanjem i da nam dadne da se na najbolji mogući način koristimo onim znanjem koje nam je on iz milosti svoje darivao. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa sahihom imama Buhari i čitamo hadise koje nam je sabrao imam Buharija u svojoj hadijskoj zbirci. Hvala dragom Bogu. Živimo u vremenu kada je knjiga prisutna i gotovo da nema muslimanske kuće, a da u njoj nema literaturi o islamu. To je jedan dar uzvišenog gospodara. Kada vam kažem da je prije manje od dva stoljeća veliki luksus bilo imati samo par knjiga o islamu u svojoj kući. Danas mi Allahovom blagodaću imamo u svojim kućama možda neki na desetine knjiga ono što je opasno jeste da ta knjiga bude garib, da bude usamljenik u našim kućama. Zato, a svi imamo na polcama knjige, uzmite za pravilo da s vremena na vrijeme izvučete onu knjigu koju odavno niste izvukli. Pa iz nje da pročitate barem jednu ili dvije stranice. A posebno je to bitno za Musaf, Kur'an. Gotovo da nema muslimanske kuće, a da nema više primjeraka Kur'ana možda prođe, jel da, i godina, dvije, tri, čovjek je i nesvjestan da mu Kur'an stoji u kući. Ako ga već ne uči, preče je bilo da ga nekome je pokloni ko će ga učiti. Ako mu je poklon od nekoga dragog, pa poklon ne može pokloniti, nego će ga iza svoje smrti, ako Bog da uvakufiti ili svojoj djeci, ili drugim, ako mu Allah ne nije dječice, nemojmo dozvoliti da knjige u našoj kući budu garibi, usamljenici a posebno nemojmo dozvoliti da Kur'an bude usamljenik. Meni je drago što je u mnogije muslimanske kuće ušao sahih imama Buhari. Ali bi volio da sa tim sahihom, s tom hadijskom zbirkom uđe i onaj duh koji je imam Buharija usadio duboko utkao u ovaj sahih. Zamislite, blizu 8000 hadisa. A za svaki hadis imam Buharija obavio dva rekiata na file namaz A znam sam, dobio sam primjerak prijevoda Buharije, da nisam klanio ni dva rekata zahvalnosti Allahu što mi je dao da mi u kuću uđe sahih imama Buharije u cijelosti preveden na bosanski jezik. Opasno je da na sudnijem danu dođemo poput onih koji su bili na natovareni knjigama i znanjem, ali nismo čitali. Zamolio bih vas malo se poslobodno pomagnuti, ima mjesta da ne stoji ova braća na Prije nego što započnemo sa današnjim druženjem i hadisima u kojima se govori o načinu na koji je Boži poslanik sallallahu alihi vselem se kupao došlo mi je da podijelim sa vama da jedna od najjačih izrijeka koju sam u životu pročitao. Jedna od najjačih smjernica nama vjernicima i vjernicama jeste jedna izreka imama Šafi. I kada vas ponese ovako broj, kada vidite, alhamdulillah, Allah nas počastio, pa vidimo veliki broj ljudi koji vole hadis Resulullaha, vole stvrtelja, vole njegovoga poslanika, vole hadis Resulullaha. Uvijek ta misao volio bi da, da je imamo živom u našim mislima. Kaže imam šafija da znam da mi je Allah dva rekiata primio. Da znam da mi je Allah dva rekiata primio. A mi smo alhamdulillah 13 sklanjali da znam da mi je Allah dva rekata primio, bio bih najsretniji čovjek na ovome svijetu. Ovo je stanje i ovo je srce kako treba vjernik u svojim grudima imati. Bez ovog stanja vjernik i vjernica u svome imanu sami sebe obmanjuju. Kaže imam Šafija da znam da mi je Allah primio dva rekata. Niko od mene sretniji ne bi bio. Zašto? Zato što onaj od koga Allah prima je vjernik. I onaj od koga Allah prima na sudnjem danu će biti proživljen kao vjernik. Često nas zaljubljenost u vlastita djela udalje od suštine. Da je svako dobro djelo u našem životu dar koji je Allah nama dao da potekne našim životima. Allah nam je dao ova tijela kojim smo danas došli ovdje. Dao nam je ovaj um koji se stalno bori pred samu halku mladić jedan zove iz drugoga grada, kaže imam problem. Allah subhanallah takve me misli obuzimaju da mi je teško. Osjećam se, Bože sačuvaj kakav sam ja. A pola sata prije toga provjeravam neke hadise na računaru i hadis upravo ovako kako ovaj mene mladić pita, pitaju Rasulullah sallallahu alaihi sellem Kažu plemeniti ashabi, Allahov poslaniće, takve nam misli dolazi i o Bogu i ne do Bog da učinimo nešto što je zabranjeno i one stvari koje vjerniku i vjernici kaže jedan oni draži mi je da padnem na glavu da glavu su razbijem i tako umrem nego da kažem Boži poslanić kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam to je kaže mahdul iman ili je to je hakikatul iman kaj to je srž vjerovanja jer kada to imaš to pokazuje da kuću koju ti čuvaš, ona iman koji je u tebi, lopov napada. Lopov neće doći u kuću u kojoj nema ništa. Nema šta tu da traži. S tom kućom je on završio. On dolazi i napada onu kuću u kojoj ima nešto. I zato još jedan hadis Rasulullah da povježe s ovim kada sam vidio da evo broj hvala dragom Bogu je veliki prije samo par večeri sam za razliku od uobičajenih izlazaka ima obavezu da izađem na večer da ispratim neke goste i onda prolazim pored onih mjesta gdje se skupljaju srca nemarna Allaha mi dragog mi braćo i sestre imamo obavezu prema tim Božim robom gotovo svako ono mjesto gdje se ta srca skupljaju ima više nego što je nas večeras ovdje ako je poslanik sallallahu alejhi ve rekao ne vjeruje jedan od vas dok svome bratu ili sestri ne bude želio ono što želi sebi. Želiš li sebi da budeš tu? Jesmo li uradili ono što treba da vidi ljepotu Islama ili smo možda svojim odnosom njih odgurnuli od vjere? I kada dolazimo ovdje i kada se družimo sa hadisom Resulullah, ponesite onaj žar koji je on prenio prvoj generaciji i tako do današnje generacije. Taj žar, ta ljubav prema vjeri mijenja stvarnost. Jer tu počinje promjena. Kada se u meni i tebi prelomi, kad kažem ja, ne želim ja da u mom društvu toga budi. To je pogrešno. To će za 10 ili 15 godina uzrokovat time da će se čovjek mlad okrenuti na svoj život pa kazat vidi pa šta ja imam? Koga sam ja to volio? Kom sam ja to srce svoje davao? Ko je to moje srce iz grudi iščupo i bacio pod noge? Koja su to moja braća i sestra to dopustili? Što me nisu za ruku poveli? Što mi nisu rekli hajmo zajedno džumu da klanjam? Što mi nisu rekli hajde probaj postati sa nama jedan dan? Hajde, hajde mahramu stavi pa izađi sa nama u grad da vidiš kako to izgleda. zašto? Jel nas stid? Imamo obavezu. I ovaj broj samo obavezuje, ništa drugo. Jedan insan može promijeniti hiljadu ljudi, može promijeniti deset hiljada ljudi, može promijeniti sto hiljada, može promijeniti milijun, A milijun ljudi, ako hoće, onoga koji na istini da skreni, toga ne mogu. Samo trebamo biti na istini. Trebamo voljeti istinu. Trebamo pozivati istinu. Jer svjetlost koju nam je Allah dao, nemojte da bude svjetlost koja gori drugima daje svjetlo, a nas sagorila. Da bi imali nagradu, dobit ćemo nagradu prema ovom nijetu, prema ovoj ljubavi, prema onome žaru, prema onoj želji koju imamo prema drugim ljudima. A Boži poslanik, sallallahu alaihi sellem, nas je naučio da ne vjerujemo, gledajte, nije šala, ne vjerujemo dok ne želimo svojoj braći ono što želimo sebi. Hazreti Alija radijallahu anhu je rekao zaista su svi ljudi ili tvoj brat u vjeri ili onaj koji je tebi jednak u ljudskosti on ti je brat po Ademu pejgamberu i on je Boži rob svi ljudi su, gledajte Allaha vam dragu prije 14 stoljeća principa principa odnosa prema ljudima kao Hazreti Alija svi su ti ljudi braća i sestre ili po vjeri ili su ti braća i sestre po Ademu pejgamberu tebi jednaki i jedu i piju i sve ono što imaš ti kao insan imaju i oni. Onako kao što smo uobičajali, zamolim vas da se i večeras sjetimo dovom ili fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Rezain il fatih. Došli smo do 254. hadisa u sahihu imama Buharije koji nam govori o načinu na koji je Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem uzimao gusu, odnosno kupao se. Babu men afada ala rasihi thalathan. Poglavlje onaj ko izlije tri posude vode na svoju glavu prilikom kupanja. Hadesena Abu Nuaym قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم أنه قال Prenio nam je od Zuhira, od Ibn Ishaka, od Sulejmana, Ibn Surada, od Džuber, Ibn Mutaime. Ovo bih volio da kod nas oživi, da se malo mi, evo bošnjaci, time pozabavimo. Subhanallah, kada upitaš čovjeka ko ti je babo, zna, pa kaže, otac mi se zove Šemsudin. Pa kaže, kako ti se zove dedo? Pa zna i dedo. Kaže, evo ja, Bajram mi se dedo zove rođena na Bajram, pa mu dali ime Bajram. Ostala mu braća sve po imenima pejgambira Ismaili, a on se rodio na Bajram pa dobio ime Bajram. Kako se zove pradedo? ja znam, babo mi rekao. Već pra pradedu ne znam. I sened, ovaj koji smo sada, to je tvoja veza s tvojom, s tvojim identitetom. Vrlo je bitno i to je dobro. Jedan mi čovjek reče, ja znam osam svojih predaka. I Boga mi nabroja osam. <laughs> Jedan, dva, tri. Zna oca, dedu, pradedu, pra, dedu pra, pra, pradedu. I, I zašto je ovo bitno? Zato što kada zaviriš u živote tih ljudi, Allaha mi možeš naučiti toliko za svoju sadašnjost da ti bude najbolja lekcija. Jedan od čestitih ljudi u ovom gradu me je znao kod dijete u drugom razredu treće medrese odvesti na kahu i razgovarati. Stari, kada je imao preko 75 godina. Kaže, znam tvog pra dedu. Hamdiju, Allah mu rahmeti. Kaže, znaš koja je razlika između tvoje i njegove generacije? Slušaj, slušaj ovu, ovu, tančinu koju kad vidiš, ona je suština. Kad vidiš kako Allah daje neke stvari u životu da se dešavaju, vidiš da je ta rečenica suština. Kaže, ranije, on je ovdje završio medresu, medresu, kaže, ranije je bilo puno više takvaluka, manje znanja puno više svijesti o Allahu, noćnog namaza, Kur'ana, zikra, obilaženja rodbine, svega dobro, kaže, ljudi su tako doživljavali. Bilo je puno više takvaluka, manje znanja. A danas vi imate puno više znanja, a manje takvaluka. Znaš, danas imaš informacija, a da li te informacije koristiš ili ne? To je drugo pitanje. Kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Emma ene Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi što se meni tiče fa ufidu ala resi ja izlijem na svoju glavu salasan tri kofe vode ili posude vode wa ašara bi kiltejhima. i sa dvije svoje ruke je pokazao Boži poslanik sallallahu alaihi sallam. odmah što primijetim ovdje jeste ono što je nama vrlo često na pameti da broj tri nama ne znači znači nama broj tri i vi znate tri put, navečer kada legneš učiš tri put kulhu Allah, jel tako? Ne treba bježati od neparnog broja. Jer je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Inna Allahe vitrun yuhibbul vitr. Allah je neparan i voli neparan. I to je bitno u jačanju identiteta. Tebi je to što neko u datom momentu se možda s tobom poklapa u nekim stvarima, ne može poljuljati u tvom identitetu. On je utemeljen na znanju. Zašto? Boži poslanik meni prenosi od stvoritelja. Stvoritelj kaže kada pereš lice prilikom abdesta koliko puta radiš? Tri puta. Kada pereš ruku koliko puta radiš? Koliko puta ih usta? Koliko puta kaže subhane al ala? Koliko puta kaže subhane al aldin. Tri puta. To je sastavni dio odgoja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabima. I ovo je vrlo, vrlo bitno. Zapamtite. Prva prvi, prvo djelo potekne odavde i odavde. Iz uma i srca. Kada je u umu i u srcu krenulo djelo, tako mi Allah, jedino Allah ga može zaustaviti. Kad krene iz uma i iz srca, i zato sam iz dana u dan sve više ispunjen ponosom. Kada vidim mladiće i djevojke, koji u ovom, ljudi Boži nas ništa ne tjera da vjerujemo u Allaha. Nema nikakvog, nikakve prisile. Mi sami odabiremo. Sami odabiremo da klanjamo. Sami odabiremo društvo onih koji ne lažu. Koji neće u zinalu, u blud, ne do Bogu. Koji su čestiti, koji se čuvaju osamljivanja. Koji znaju šta hoće. Sami odabiru ljudi. Hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam kaže jedne prilike je uzdahnuo, duboko uzdahnuo. Kaže poželio sam svoju braću, braću i sestre. Kažu plemeniti ashabi, Boži poslaniće, zar mi nismo ihvanek, zar mi nismo tvoja braća? Kaže, entum ashabi, vi ste moji ashabi. Kaže, moja braća i sestre su oni koji će doći iza mene. Vjerovat će u mene, a nisu me vidjeli. I slušajte sada ovo. Kada će, nedavno smo imali jedno lijepo sjelo i govorili o tome kada će doći promjena umet. Kaže, kada vidimo na sabahu ljudi koliko vidimo na Pa I to će biti dobar pokazatelj ako Bog da promijene umet. A gledajte kako nam hadis govori. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam jedan od njih ili jedna od njih bi svoj život i metak dao samo da mene spasi. Jedan od njih ili jedna od njih bi dao život i metak samo da mene spasi. Eto tada će doći promjena mene. I ona dola dolazi. Jer nema te materijalne vrijednosti koja se može porediti sa onom vjerom i s onom ljubavi prema stvoritelju, prema gospodaru kojem ćemo se u konačnici svi vratiti. To je sila i to je snaga koja ruši sve, ali ona mora biti utemeljena na onome što Allah voli. Allah voli da mi slijedimo njegovoga poslanika. Kada se kupamo, najprije izlijemo svoju vodu na glavu, zatim na desno rame, zatim na lijevo rame. Ako se kupamo kofom i ako se kupamo tušem, isto. Slijedim sunne tvoga pejgambera. Najprije ću po glavi, pa onda na desno, pa na lijevo rame. Uzmijem abdest na početku, operem kompletno tijelo i krenem onako kako je krenuo tvoj miljenik. Kada završim sa gusulom i uzmijem abdest, staću i klanja dva rekiata. Jer je jedna od najljepših stvari koju mogu učiniti kao vjernik i vjernica. Nakon, nakon abdesta ili kupanja, klanjati i obaviti dva rekiata namaz. Počinje, počinje promjena. A znate gdje? U glavama i srcima. Kada u glave i srce dođu plemenite misli, one će se malo pomalo, isto poput one kiše koja malo pomalo nakvasi zemlju. Jer ona jaka kiša, znate šta uradi? I vi znate, nas bošnjake, kada pritisnu, mi damo najbolje što imamo. I to nam je nekada problem. Jedan moj profesor, Allah dragi ga počastio, kaže, mi smo ti čudan narod. Turci kažu, stavite fesove, mi kažemo nećemo i dođu u Turci i pobiju nam na hiljade ljudi. Posijeku u glave zato što nismo htjeli stavljati pesa Prođe, kaže, 50 godina mi navikli na fesar. Kažu, skidaj fesove, nikad nećemo. Moramo se čuvati, braćo i sestre, od toga da živimo u kutiji, da svoj mozak i svoje srce stavimo u kutiju. Allah nas je slobodnim stvorio. Ne dajte nikome da vam uzme tu slobodu. I kada radiš to što je Muhammed a.s. radio, reci ovo je moj izbor. Pa neki oni tri, ne interesujemo. ovo je moj identitet. Ovo je starije od toga. I to je, to je ono što formira, to je ono što daje konture, što daje oblik našem identitetu. Kada znam i kada primjenjujem. I što je bitnije, prije nego što znam i prije nego što primjenjujem. Volim. Jer mi da ne volimo Resulullah s.a.v. ne bi došli večeras ovdje. Ne bi slušali njegove riječi. Ne bi niko ovdje bio. Da ne vjeruje u Boga i da ne vjeruje u poslanika. I to je ono što mijenja. Danas učimo sve. Znaj ovo, znaj ono. Ima četiri mezheba, ima toliko mišljenja. Ali voli li on volan namaz? Voli li on volan Allaha spominjat? Voli li on Kur'an učit? Ako ne voli, možeš ga naučiti hafiz Kur'ana da bude. Ali kakve koristi ima? Nemojte da pravimo kopije. Allah hoće od tebe da budeš original. Hoće da držiš do sebe i da mijenjaš one oko sebi. E tu moramo početi. S onom emocijom iskrenom u srcu koju prepoznaju ljudi. Ona prevrne ljudsko srce i provri. Onako kako je provrlo u prvo vrijeme. I to je ono što hoće. I to je ono što želimo da vidimo. Nemojte da bude kao onaj naš musliman u nemuslimanskoj zemlji otišao studirati. Pa se upoznao sa djevojkom i živio sa njom. Nemusliman. Kad se trebao vratiti, kaže Babu, ti sin ako nju dovediš da znaš nema para od babi. A babo bio i mučan. Pa kaže babo ako bi ona primila islam, imam li onda šanse da je dovedem? Pa kaže ako primi islam naša sestra muslimanka, ali nemoj mi brate nemuslimanku ženi. O ženi onu koja dijeli tvoj identitet. I on ti je otišao kupio najbolje knjige. I dao joj, kaže ona, mjesec dana da se ne viđamo. Pametna bil. pustimo da pročitam, vjera je ozbiljna stvar. Nije to hoću ili neću. Treba odlučiti čvrsto. Mjesec dana, kaže, brojao je sate i minute i sekunde. Nakon mjesec dana dolazi ona sva nasmijana. Kaže, mašala, ovo je, kaže, prelijep. Pa Mohamed Ali Selam je posljednji poslanik. Pa ljudi, što mi ranije ti nisi rekao? Pa kada doći ću ti primiti islam? Kaže, hoće, On je, kaže, Dunjaluk mu postao blista. Eto njemu one njegove voljenje. On kaže, ja se za tebe neću udati. Pa kaže što? Pa kaže prema onome što sam pročitala u ovim knjigama kaj ti nikakav muslima E nemojte da budemo poput takvi. Jer ka, ti znaš šta se radio, ti znaš gdje si bio. Ti si kaže nikakav muslima Allah dragi nikome je zuloma ne čini. Nemojte nikada milijardu milijardi puta sebe zaustaviti kada pomisliš da će ti Allah tru nepravde učiniti. Sve što ti se u životu desi, znaj da je došlo zbog mog i tvog odnosa prema stvoritelju, prema ljudima, prema onim oko nas, zbog našeg grija. Jer nas je Ulema naučila pravilu. Kada primjenjujemo ovaj, i znate šta je Rasulullah iza svakog namaza govorio tri puta, estakfirullah, estakfirullah, estakfirullah. Jednako, kupao se tako što je izlijevao tri ko te vodi na sebi i tri put bi namaza rekao je stakfirullah, stakfirullah, stakfirullah. Kaže Ulema, da ne duljimo, neće se, kaže, spustiti belaj, neće se spustiti nedača, neće se spustiti iskušenje, bez obzira u čemu, u vjeri, u imetku, u zdravlju, u bilo čemu, a da to nije zbog grija. Kaže Ulema, neće se ni podići to iskušenje, taj belaj, ta, ta nedača, nego preko jednog preko pokajanja. Ja molim Allaha drago kako nam je sultan učio, zar oni ne znaju elem ja'lemu enna Allaha huwa yakbalu tawbatan ibadihi. Zar ne znaju da je Allah taj koji prima pokajanje svojih robova? Ja molim Allaha Drago da nas počasti da ovoga budemo svjesni i da radimo prema ovome. Amin. Imam jedno obavještenje prije dove naše, naša braća i sestre iz Careve džamije sa našim Hafizom Mišerćem prikupljaju donacije u knjigama. Pa ko želi, želi da oforme jednu biblioteku, ko želi može u Carevoj džami odnijeti u svako vrijeme, otvoreno je može odnijeti svoju donaciju. Ako imamo neku knjigu koja je dupla, da nam ne stoji da se možda neko koristi tom knjigom, možemo odnijeti. Ja vas molim da ih podržimo i molim vas, mi imamo svoj cilj 10 tona, ja sam vidio, alhamdulillah, večeras je bilo puno više hrani. Sljedeći put opet malo intenzivirajte dajte da pokušamo da donesemo malo više u odnosu na ono što smo ranije donosili od hrane, jer svaki put smo se navikli kila riže, kila brašna, šta možeš, marka dvije, tri. Znam, ne rade, mnogi ovdje ne rade studenti su, a pogotovo vam sada treba jer je vrijeme ispita. A ako vam se jel dočekuju belaj, ko zna na kakvog ćeš profesora na I jedan mi je onaj kazao, jedan mi je kazao također prestao se kaže uči dove za ove neoženjene i neudate, pa ćemo večeras učiti. Na te dove posebno dolazi Ami. Dakle, ta, ta dva obavještenja, molim vas, onoliko koliko možete preneste drugima, braći i sestrama, da onaj ko ima viška, viška knjigu, dvije, tri, uhari nas 50, nek donesimo po knjigu, to je mašala 50 knjiga, nije to malo. Nek imaju svoju biblioteku, a u konačnici mi smo svi, ako Bog da jedna posuda. Iz jedne posude, ako Bog da pijemo, iz jedne posude ćemo iz ruku pegambera, sallallahu alaihi sallam, sanat. Znači, na taj način to gledajmo, ako Bog da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim džennet svako djelo koje približava džennet. Gospodaru naš sačuvaj nas vatre i svakoga djela koje približava vat. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da budemo ključevi za vrata dobra da ih otključavamo. Gospodaru naš učin nas da budemo katanci za vrata zla da ih zatvaram. Gospodaru naš počasti nas da našim rukama se širi islam među našim narodom. Gospodaru naš sačuvaj nas svakoga zla i počasti nas svak svakim dobro. naš molimo te da nam daneš uspjeha na svim ispitima. Gospodaru molimo te za uspjeh na ovo svjetskim i budućim ispitima. Gospodar, naš počasti neudate i neoženjene da se ožene i udaju. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas svi upočastiš hajli bračnim drugovima. Gospodar, naš počast nas da zajedno tebi na seždi budemo. Gospodaru kada se o nečem raspravljamo da gledamo u čemu je tvoje zadovoljstvo i da to zajedno slijedimo. Gospodar, naš oprosti nama roditeljima našima, braći i sestrama prisutnim i odsutnim. I počasti umet Muhameda alaihi selam svakim dobro. Sačuvaj umet Muhameda, obskrbi umet Muhameda, sačuvaj krv umeta Muhameda. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.